فهركينا نور šest mjeseci iz dana u dan, Muhammed je provo u pećini sam na brežuljku hira, mislima preda, Samo šakahurni i vode gutljaj, bili su mu hrana skroman zalogaj, živio je mišlju, hranio se njom, žudio za tvorcem čistom dušom. na krilima misli, u čežnji da zna, dizo se do zvijezda gdje nur vječno sja, gdje počinje svemir, gdje prestaje kraj, gdje svjetovi plove, gdje je vječni sjaj. Gledo vas i ono, ko leptira roj, beskrajne svjetove pitao za broj, vraćao se opet u pećinu sam, slušajući srca tihi odmucaj. Pitao je mrava kako pute zna i pauka crnog kako zna da tka. Pitao zraku sunca što blistao sja, zbog čega se spusti, komu reći zna. Odgovora nema, duboko je skrit, Muhammed ga traži kao tajnu nit, pa polako tone u grozničav san, čežnjama je smoren, bolno umora. Tad na jednom krosan odjeknuše riječi, blage kao pjesma u pustinskoj noći. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد Muhammed se prenu, pa otvori oči, a pećina prazna, u pećini sam. Kakve divne riječi sad kao je san, kako je uznosit ovaj blagi dan. Opet sklopi oči i uzdahnu tiho, a sana ga blagi prihvati u krilo, probuđena miso u lijetu zastade, san sklopi krila i svega nestade, ničeg više nema, ko da vrijem stade. U pećini opet ugnjezdi se mir, pauk hitro nesta, kao da je kriv. Mrav, presrete mrava, prekidoše put, sunce navrh neba kao prsten žut, dok pećinom jasan ne začu se glas. Muhammede, ikre, ču se u taj čas. Muhammed se prenu, zastade mu dah, krvotok udara, srce stego strah, nojmu čini se gori. Muhammede, uči! Džibril ponovi. Ja učiti ne znam, proša puta on. A Džibril će na to, ponavljaj za mnom. I istina vječna, ko uznosit san, oteče u dušu božanski Kur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم إن إلى ربك الرجعى Muhammed zamire, puni mu se duša, dok istinu vječnu ponavlja i sluša, stravično mu milje mjesto krvi kola, s istinom je jedno, divna je Dobro. Dvadest i tri ljeta darivo je Bog božanskom istinom miljenika svog od žibril, ogrnut u sjaj primo smrtni čovjek besmrtnički dar يا من قضى باللطف فيما نرى الطف بنا واقض لنا ما ترى ما شئت قد كان وما لم تشأ مهما شفيع الوصاة يوم الحشر والعرصات أحمد محمد مصطفى صلوات Ako pitaš šta je islam, evo šta, Čisto srce, dobra duša koja zna da je život zdrav i radin krepostan ko molitva Bogu dragom ugodan. Bit na korist okolini rodu svom volit ljude kao braću dušom svom, vjerovati da se zloća vraća zli, a dobrota nagrađuje najljepšim. Častan život među ljudima proživi, gdje god možeš dobro djelo učini, naukom se i poštenjem okiti djecu svoju u islamu odgoji. Svakom dijelu nijet iskren treba da u Boga se s punim srcem pouzdat sa smirenjem treba primit svaki kraj gdje je sreća, a gdje žalost, hajde znaj. Ko se potom za života svog vlada, može reći da islam pripada, a Bog znade ko je kakav samo on, nek udijeli milost vječnu gobu svom. A Bog znade ko je kakav samo on, nek udijeli milost vječnu robu svom. Allah Saleh فإن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين Uzvišeni premilostivi Bože, stvaraoče svih svjetova, izvore i utoku života, gospodaru znanog i neznanog, dokučivog i nedokučivog, neka ti je hvala. Okupljeni ovdje u svjetlu vječne kuranske istine koju si uputio ljudima preko svog posljednjeg poslanika Mohameda i selama, skrušeno ti zahvaljujemo i smjerno te molimo Pomozi nam da svoj ovozemaljski život uskladimo sa uzvišenim kuranskim istinama i časnim sunnetom našeg pejgambera. Pomozi nam, predobri Bože, da budemo nakvi kakvi pravi muslimani treba da budu. Neka nam srca kucaju u bratskoj ljubavi, neka nam duše nikome zlonesnuju, neka nam misli budu čiste, stvaralačke i poletne. Neka nam ruke časno rade i grade, neka nam riječi budu jasne, istinoljubive i pravedne. Pomozi nam, premilostivi Bože, da na ovoj svojoj rodnoj grudi čuvamo i očuvamo svoju uzvišenu vjeru i tu pomoć pruži svim sljedbenicima našeg časnog pejgambera, ma gdje oni bili i živjeli. Svemogući Bože, pomozi nam da svoju djecu izvedemo na pravi put i da ih u islamskim istinama odgojimo, jer smo pred Tobom odgovorni za njih. Bože, ne dopusti da ih se zastidimo ili da se ona nas zastide. vi Bože, pomozi nam da svoj smrtni čas mirno dočekamo, kako ga dočekuju oni koji vjeruju u Tebe i koji su Tvoje zakone u srcu nosili po njima se ravnali i živjeli i za koje si Ti u Kur'anu rekao za njih nema straha i oni ne treba da se žaloste. Bože, učini nam život korisnim i plodnim, a smrtni čas i rastanak sa ovim svijetom laki. Neka nam posljedna misao i posljednje riječi budu. Ešhedu en la ilaha illallah enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Samo je jedan Bog, Allah, a Muhammed je Boži robi i poslanik. Bože, budi nam milosti na obećanom danu. vi Bože, skrušno te molimo u Kabuli, i u sevab nam upišio je naš nevrudi šerif, koji prouči smo spomen tvoga minjenika i poslanika Muhammeda a.s. Bože, opaspi ga svojim neizmjernim milostima. Njega, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove sljedbenike koji su živjeli i umirali sa tvojim imenom u srcu. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه